Kaixo, egunon, egunon guzti, guzti hori, bederatziak eta bi minutu momentu honetan, hemen eh, berriozaren eta jakina berriozar irratia entzuten ari zarete FMko eun puntu Azaroak hogeita hiru ditu gaurko honetan. Eta gaurkoan eh, literaturaz eh, hitzaz eh, arituko gara izan ere, bueno, hainbat kontu ditugu aipatzeko lenik eta behin iragan larun batean izan zen e, bertso bazkaria izanen dugu aipagai, e, bazorroka elkarteak antolatutako bazkari hori, bertan Xavier Terreros eta Julio Soto bertsolariak aritu ziren eta baita bertso eskolako ikasleak ere entzunen ditugu egun horretako hainbat e, bertso eta bueno, ba, egunak eman zuena ere komentatuko dugu. Eta horrez gain, eh, literaturaz e, sol gara, Josu Jimenez Maiarekin. Baina hori guztia baino lehen, eh, beti bezala gure albistegia izanen dugu, datozen eh, minutuetan, beraz, eh, itzulinguru gehiago eman gabe hasiko gara, gure albistegiarekin, ez mugitu! egunero bezalaxe nazioarteko albisteak izanen ditugu aipagai lehenik eta behin PPKarekin PPKarekin barkatu lotura dutelakoan Turkiak gutxienez berrogeita mar politikari atxilotu ditu Turkiako poliziak PKK kurdistango langileen alderdiaren aurkako operazioekin jarraitu du eta gutxienez berrogeita mar pertsona atxilotu zituen atzo Horien eh, artean, hainbat abokatu eta BDP bakearen eta demokraziaren alderdi kurduko politikariak daude. Alaber, Abdala Okalan, PKKko buru historikoaren hiru legelari ere atxilo hartu zituzten. Erakundeetako ordezkariak, alderdiak, eragileak eta norbanakoak biltzen ditu, KZK Kurdistango Herri Konfederazioak eta estatuarekiko funtzionamendu paraleloa du. Rezeptai, perdogan, Kurk Turkiako lehen eh, ministroak, bertako ekintzaile eta PKKko milizien arteko balizko lotura erabili du aitzakitzat eh, operazioak eh, aurrera eraman alizateko. hauzipetuta dauden ekintzaile kurduen aurkako ikerketa duela bi urte hasi zen azken urte erdian baina haien aurkako errepresioa areagotu egin du Turkiak eh, kurdistango diturrien arabera bosteun lagun atxilotu dituzte ordutik eta hoietako mila seieun espetxeratu. Operaziorik handiena baina duela urte bete hasi hasi zen eta ehunda berrogeita hamaika politikari eta ekintzaile daude ordutik auzipeturik. Epaiketak dilabarkirren egin dituzte baina ez dira oraindik amaitu geroztik, atxiloketa masiboak egiten jarraitu duan karak. Turkiako fiskaltzaren aburuz, e, eh, kazekak harreman zuzena du pekakaren ada, armatuarekin, eh, haren kaleko egituratzat baitu aldiz, poliziako iturri batzuek kritikatu egin dute ziurtzat eh, jotako lotura, ustezko lotura hori. E, atxiloketez gain, duela hilabete Turkiak gogor bombardatu zuen Kurdistan egoaldea eta soldaduak bidali zituen bertara kurduek mila bederatzeun dalaro geita marraz geroztik egiten zuten eraso handienari erantzun zion horrela Ankarak. Hain zuzen, Turkiako hogeita lau militar hil zituzten eta gutxienez eun zauritu. Eta Turkiatik Siriara joanen gara, bertan oposizioaren aurkako operazioan hogeita zortzi lagun hil baitituzte. Siriako segurtasun indarrek oposizioaren aurkako operazioak egin zituzten atzo, Siriako giza eskubideen behatokiak jakinara ziduenez. Hildakoak hogeita iru zibil eta bost desertorez direla gaineratu du, eta zibilen artean bost adingabe, adin txikiko hil dituztela ere salatu du. Operazioak Homsen, Haman eta Idliben egin dituzte oposizioaren gotorleku diren eskualde horietan. Zibilak metraladoreetako tiroak jota hil direla esan dute, Julan oposizioko kide baten hilketa manifestazio bihurtu zela Bashar al-Asaden aurka eta kontrol postuetatik egin zuten tiro segurtasun indarrek. Desertoreak berriz daran eh, hil han ziren eskutaturik bostetik lau etxalde batean eta eurekin batera 6 zibil hil dituztela gaineratu zuen Siriako giza eskubideen beatokiak. Eta Nafarroa hurbilduko gara, edo Nafarroarekin zer duten gaiak izanen ditugu aipagai orain, izan ere e, lenik eta bain auzitegi nazionalera joan berko dugu esateko auzitegi nazional horretan epaitzen ari diren sei gazteren abokatuek absoluzioa eskatu zutela. Eren egun amaitu zen, Espainiako auzitegi nazionalean, 2008 eta 2008 artean, kale erasoak egitea leporatuta auzipetu zituzten bederatzi gazteren aurkako epaiketa defentsak absoluzioa eskatu zuen horietatik seirentzat Maider Caminos, Alberto López Iborra, Xavier Sagardoi, Luis Goñi, Aritzazkona eta Mikel Jiménez. Defentsak torturatuak izan zirela oartarazi zuen, auzipetuek saioan azaldu zuten moduan. Kaminosen abokatuak gainera hor horri ekineko Nafarroako arduradun izatea ere leporatzen zaionez, ekin bere kabuz desegin egintzela gogoratu zuen. Goñi, Sagardo, Iazkona eta Jimenezen kasuan berriz, abokatuak esan zuen segiko kide izatea ez dela nahikoa. Zigortzeko, Goñik gainera epaiketan esan zuen López Iborra ekineko kide zela esatera behartu zutela. Fiskalak amarna urteko espetxe zigorra eskatu zuen. Eta garai hauetan ekonomiak eh, toki handia, toki nabarmen hartzen du albistegi guztietan, eta bueno, bagurean ere tartea eginen diogu, Volkswagenek beste zazpieun langile kaleratuko dituela jakin baikenuen atzo. Datozen hilabeteetan eskaria gainbera joanen dela uste du orain Volkswagengo zuzendaritzak, eta ondorioz lankarga gutxitu eginen dela. Ekoizpena handitu beharko zuen ustean, hartu zituen langileak, soberan ditu beraz, e, irailean eunda berrogeita mar bat kaleratu zituen, urrian berreunda irurogei inguru, eta abenduaren amabian beste zazpireun botako dituela jakinarazi zuen eren egun e, e, obra edo zerbitzuko kontratuak dituzte langile hauek guztiek, baina erabakia ez dela ekonomiko, ekonomikoa izan, izan, dute sindikatuetako bozera maileek, estrategia politiko baten baitan kokatzen dute enpresaren erabaki hau. Izan ere, iragan astean zabaldu zen zurrumurrua Twitterren, Jolanda Bartzina, Nafarroako gobernu buruak landabengo autofabrikara egindako ustekabeko bizitaren ondotik. Zurrumurruek ziote zuten hauteskundeak igaro arte Volkswagengo zuzendaritzak kaleratzen inguruan txintik esango etzuela ziurtatzera joan zela bartzina. Berak ordea erabatek gezurtatu zuen hori, landabenera enpresako arduradunekin egoera ekonomikoaren inguruan hitz egitera joan zela azaldu zuen, baina orain zalantza piztu da berriz ere eta badirudi ba, e, Jolanda Bartzinaren eta Volkswagenen artean nola baiteko itzarmena zegoela esaten zutenek arrazoia emanen dio, datuek arrazoia eman eh, dietela uste dute orain, eh, ikusi beharko datozen ordu eta egunetan zer esaten duen Jolanda eh, Barzinak berak. eta berriozarko gaiak aipatuko ditugu oraintxe bertan, zuetako gehienek jakinen duzuen bezala, e, autoskundeak izan ziren e, iragan e, igandean eta hemen berrio zarren e, e alako datuak jasual, jasual izan genituen alderdi sozialistak e, botao geien eraman zituen alderdia izan zen naiz eta duela iru urteko hauteskundeetatikona ona seieun boto galdu dituen guztira mila eta berrogeita biboz jaso zituen UPN PPk mila eta hogeita malau amaiurrek sortziun da berro berrogeita iru, gero abaik lareun da mazortzi, eta izkierda ezkerrak irureun da berrogeita sortzi. Beraz, PSOE gaieldu zen, naiz eta e, ba, azkeneko hauteskundetatik ona hainbat boto galdu dituen, UPNek e, larogei bat boto irabazi ditu, ama jurrek eta geroa baik e, ordea lehen Nafarroa bai, ez, Nafarroa bai koalizioak lortutako emaitzak asko hobetu zituzten, e, ba, guztira lareun boto baino gehiago atera baitzitu e, bien artean horrez e, gainera beste alderdi batzuek ere, ba, e, botoak e, lortu zituzten hemen, gure herri honetan, UPID, Ekuo, Alderdi Pirata, Pum eta e, Sain eta UCE e, ba hainbat e, boz lortu zituzten, e, UPID 63, Ekuo berrogeita 43, Alderdi Piratak 32. E, pumek e, amabi, sainek amar eta uzeek zazpi. Deretxan amarrei espainolak berriz, ez zuen boto bakar bat ere eraman. Eta aurrera doaz, Laira Zentroaren aldeko protesta ekintzak iragan astean, Nafarroako gobernuaren osasun departamentuak konfirmatu egintzuen 2008an ez duela berrituko Laira Zentroarekin duen hitzarmena Eta horren ondorio, zerbitzu honek ez du aurrera egiteko baliabiderik izanen. Egoera zeharo aldatzen ez bada, isteko arriskularrian egonen da zentroa, eta hori datozen hilabeteetan gertaliteke. Hori dela eta hainbat elkarretarat kaleratze eta protesta ekintza deitu dituzte lairako langile zein arduradunek. Iragan astean lehenengo elkarretaratzea egin zuten eta gaur bertan bigarrena eginen dute goizeko amaikak eta laurdenetan izanen da osasun zentroaren atarian. Eta abian da kulturetxe berria, kulturetxe berria eraikitzeko lanak abenduaren amabian hasiko dira. Raul Maiza zinegotziak konfirmatu zuenez azisa enpresa izanen da lanak aurrera eramanen dituena. Seieun da bederatzi mila, bederatzeun da amabost, kakotx hogeita bost euroko aurre kontuarekin eta eun da bost eguneko epearekin. Enpresa honek irabazi zuen lehiaketa publikoa eta asteleneko osoko bilkuran berretxi egintzen ari esleitzeko erabakia. Gainera, iragan astean berriozarko udalak lanei ekiteko behartzuen diru laguntza jasoko duela konfirmatu zuen Espainiako gobernuak bosteun euro izanen dira berriozarrek jasoko dituenak. hainbat eh, hitzordu dauzkagu datozen egunetan eta hoietako batzuk aipatuko ditugu gure burua zaintzen ikasteko tailerra horietako bat da Berriozarko udala antolatutakoa bizimodu naturalekin lotutako hainbat eh, jarduera sustatzeko ingurumena zaintzeko egokiak diren elikadura eta bizimodu osasungarria esate baterako horretarako osasunarekin eta bizimodu osasungarriarekin lotutako orotariko argibideak eh, zabaltzen ari da eta gure buruan nola zaindu izeneko ikastaroen e, aurkezpena da hoietako bat ikastaroak naturaren gelan eginen dira urtarriletik aurrera eta irakasleak Euskal Eskola Makrobiotikoa elkarteko kideak izanen dira e, egunotan eh, ikastaro horien aurkezpena egiten ari dira udaletxean bertan euskarazko aurkezpena atzo egin zuten atxaldeko bosterdietan eta gaztelaniazkoa bihar eginen dute ordu berean bosterdietan Eta udaletxean. Nafarroako goma gaineko sokatira txapelketa izanen dugu izpide, larun batean eh, txapelketako bigarren saioa jokatu baitzen Elizondon. Eh, jardunaldi horretan, seiunda berrogei kilo azpitiko gizonezko taldeek eta lareunda hogei kilo azpiko talde mistoek hartu zuten parte eta emaitzak eh, hauek izan ziren, seiunda berrogei kilotan, amaiurko taldeak lau puntu, zituen berriozarko taldeak iru puntu, basa basamuru, basaburua imotzek bi, eta txantreak berriz puntu bakarria beraz, amai hurrek e, eh, irabazizuen eh, txapela, eta bigarren postuan gelitu zen eh, berriozar, beraz, bueno, bazorionak lehiakide guziei, baina batez ere bagure herriko kirolariei. Datorren igandean, azarbako geita zazpi, gizonezkoen seieun kiloko eta emakumezkoen irureun dalaro geita kiloko lehen jardunaldiak jokatuko dira hemen berriozarko frontoi berrian eguerdiko amabietatik aurrera. Eta bukatzeko aipatuko dugu, azaroaren hogeita bostean, emakumen aurkako indarkeriaren kontrako nazioarteko eguna eh, eginen eh, dela, eta gure herrian ere hainbat ekimen antolatu direla arbuiatu e, lemapean, gaur bertan hitzaldi bat izanen da, emakumen aurkako indarkeria ezagutzeko eta aurre egiteko gakoak izeneko itzaldia gaztelaniaz eskainiko du, Feli Muñoz udaleko berdintasun zerbitzuko psikolo monologoak eh, Atxaldeko bost terdietan izanen da udaletxeko kulturgunean. Azaroaren hogeita bostean berriz eh, konzentrazioa elkarrietaratzea izanen da berriozarko udaletxean manifestuaren irakurketa eta bost minutuko isilaldia eginen da emakumeen erailketek sortutako gaitzespena adierazteko. Horren eh, ostean atxaldeko zazpi terdietan salaketa egin, kintzak eginen dira hainbat beste hainbat udalekin sarean eta zortzi manifestazioa izanen da Iruñeko gazteluko plazan bukatzeko azaroaren hogeita zazpian, beraz eh, datorren igandean supereroinas eh, trokolo taldearen eh, eskutik antzerki lana eta honetan e, ba, e, iru aktore paiazo emakume hariko dira antzesle lanetan eta ikuskizunak emakumeen borrokan ardatz eta aldarrikapen diren gaiak jorratuko ditu zuzen zuzenean arratsaleko zazpietan izanen da mendialdea eskolako areto nagusian eta sarrerak eh, ba, eskuragai dituzue dagoeneko hiru euroko prezioan eta egunean bertan e, lortu al izanen dituzue ba, atxaleko sei terdietatik aintzenera. Beraz, gure albistegia hementxe amaitzen da. E, bere alaxe larun bateko bertso azkari hori izanen dugu izpide. Beraz, musika pur bat entzunen dugu. Eta bere alaxe gatoz! sueños hará realidad o los disfraza de oportunidad a quien maquillo su espera en un semáforo. Y bienvenido sea este largo invierno si nos ayuda a mejorar y aquel que tenga el coraje de arriesgar lo que somos hoy. ¿Qué falta que vendrá de todo esto que vendrá? De todo esto que será. Quizás Bienvenido el llanto y su consuelo y el presagio. Eta hemen txegara berriro ere FM-ko eun puntu zortzian berriozar irratian eta gurean daukago dagoeneko peio uarte zorroka elkarteko zuzendari lehendakari dakari ez dakiten nola esan ere seguru eski denetarik egitea tokatuko baitza dizu peio kaixo egunon zuri e, pixka bat bat entzuten e, zaitugu ja, konpontzerik eh, dugun iaitzein e, pixka bat kaixo egunon baita zuri hori ere. Oraintxe, oraintxe entzuten zaitu gorain, eta lehen eh, arestian aipatu dugun bezala, iragan larun bateko bertso bazkariaz eh, ariko gara, e, bueno, lehenbiziko galdera, nola joan zen, ze moduz pasatu zenuten? Oso saio poleta izan zen, bai oso oso polita, e, ez zen guk nahiko nahi genuen nahi, e, Aina jendea urbildu, oita ma bose bueltan egon ginen, Baina ederki pasatu genuen, bazkari ona, oso giro alaia mm -hmm. eta berso saio bikaina. Bai, be, bai, bertan, e, bertso eskolako ikaslez gain, e, Xavier Terreros eta Julio Soto bertsolariak aritu ziren, eta zuk nola ikusi zenituen batzuk zein besteak? Bueno, pues, e, e biak primeran, e, Julio Soto dakizuenez, e, Nafarroko txapelduna da, e, eta e, Xavier Terreros zeiruaren eh, galditu zen txapelketa horretan. Bueno, hor ez zen ikusi alde ondirik aien ardean biak aritu ziren bikain, eta oso more honean, eta gainera ba, berso bikainak eh, esken izizki guten. Mm eh, erran nahi dut, eh, ez garela beti formatu berean aritu. Asirak urteetan, ba, barzulaiei ondiak ikarrikan ituen, eta mendik pasatu dira, Eh, Xabira e, Murizan, Donie Sebastián Sebastian Lizaso, Peña Garika, Nahi Turriaga, Amaia Agirre, Ames Arzaius, Kolina, e, eh, arazo, eh, eta Labak, eta bat. Eta azken e, urteotan, bueno, pues, pixka bat fermatu ura, hau da, Baselari handienak ekartzeko formatua piskat alde batera utzi dugu eta Nafarako txapelkatako hiru kanporak izan ditugu hemen bergo zerren berso poteak egiten ditugu eta aipagarri nahi utzi zaite ba, berso eskola sortu zela duela urte batzuk eta azkeneko bi urte hauetan pues, berso eskolarekin batera antolatzen dugu berso saioa mm. E, gogain zaite duela bi urte e, Julio Sotorekin artean beze, mengo berso eskolako irakaslea zena bai. bai. eta usua alberdi biek eskaini ziguten e, e, saio bikaina han pues, urbildu ziren gaztetxoak ez bakarrik berso eskolan aritzen diren ikaslea baiz eta haien lagunak ere eta hoiekin batera haien gurasoak ere bai Orduan, bestelako giro, bestelako jendea etorre zen, eta farmatu gura ditu zitzaidu, zitzaigun oso interesgarria gerora begira. Eta horregatik e, aurtengoa izan da, haren isla bat, mhm. eta karri dugu, e, orain, e, Xabi Terreros, e, berso eskolako irakaslea, eta Julio Soto, berso eskolako irakaslea izan zena. Eta mhm. bien artean, ba, lehen, erran bezala, pues, giro ezin politagoa esken ezikuten. Beraz, esan dezakegu hemen berrio zarren egin eh, handi batean zorroka elkarteari esker eta bertso eskolari esker, baina bertsolaritza kosasun eh, ona daukala eta bizi-bizi dagola. Bueno, eta espero dezagun e, gero eta osasun hobea izanen dugula. Mhm. esperantza dugu, berso eskolan, hortik aterako dira e, bueno, Eta baita, e, zaletasuna ere, horiekin batera zabalduko da. Nola ikuste duzu e, bertso eskola horretatik datorren usta behintzat larun batean ikusi alizan zen, ez? Hora dituzi delako ikasleak. Bai, pues horrein entzuntena alditugu aiek indako kopla batzuk, mhm. eta ba, benetan ikusiko da pos, benetan graziosuak eta ongi egindakoak direla Vale, e, ba, zuke eh, egindako gonbite hori hartuko dugu, eta nahi baduzu, e, eh, ikaslek beraiek egindako bertsoak, egindako koplak e, entzunen ditugu, orain bertan e, hauek bertso eskolako ikasleak dira. Hemen gaude berriozaren, hemen gaude berriozaren, murgiduta bertsoaren, munduan arita ari alaikizulo alaien. Alaikizulo alaien hemen gaude berrio zarre. Nahi den herria, ondo dugu ez darria, bildu gara maika laguna, otan dugu irria. Otan dugu aitzen, bentzuloa gaudea daitzen, bertzolariak begiratzen, janaria gona zegoen, obeto gauden gu jaten, obeto gauden zuloa gaudea daitzen. Aurten lan derdiulen unai, aurten lan derdiulen unai, Ekin eman bai, alkoli probatu gabe bertxo segiten dugu jai. <laughs> Bertxo segiten dugu jai, Ai, alkoli probatu gabe bertxo segiten dugu jai. Jarekun behartu gogotu gaude gu hemen, denek izfruta desaten gure bertsoak kantatzen. Gure bertsoak kantatzen denek izfruta desaten. Gu bertxolari honenak, gu kantatzen ari garenak, Eta gero hasiko dira Julio eta Zabitxarrena <laughs> Julio eta Zabitxarrena lena Luis, y chico, Garenarte, aprovecha tu laúde. Hortxe beraz, e, entzute geritu, eh? nindartxu eh? datoz e, eh, gogotxu ez ikasle hauek. Gainera, eh, gainera, eh, desafioka, <laughs> bai, eh? bai, bai, la urte, gero torriko Txapeldunak, txapeldunari desafioka, beraz, bueno, ba, e, lehen esan bezala, usta, usta polita, usta dotore dator, e, mengo bertso eskola horretatik, eta, ba, bueno, ba, etorkizuna badirudi bermatua dagoela, baina e, bertso bazkariak gehiagorako eman zuen, eta e, bai txapelduna eta baita Xabierta Herreros ere entzuteko aukera izan genuen, ez da? Bai, eh, bai. E, e, beste e, bertso batzuk entzunen ditugu, zortziko handian, eta gaia ikasleekiko tirabirak. E... Bai, karo, bueno, ja, ikasleak aziztiren aiekien sartzen, pixkat zirikatzen, <laughs> eta irakasleek ere berdin direntzun zieten. Mhm. Beraz, hori e, entzunen dugu orain, e, ia nolakoa den irakasleen edo irakasle hoien erantzuna egiari egia zor zaio naizta batzuetan den oztopo etzazu uste beti ibiltzen dudanikan azpitoko beraiek ezuten errimatu Julio Soto eta Potok Benga aitortu er ekin eiz errantzun Julio so tonto. Errantzun Julio so tonto. Hori badagin, gezurra dela, ta ez dut hartuko aintzako. Dula bi urte ni irakasleta gogoratu beharko. Karpetarekin gelara sartzen nintzen, kasik bi ordurako. Eta batzutan deitzen zidaten Julio Soto el guapo. Julio Soto el guapo. Hortxe beraz, eh, Xabier Terrieros eta Julio Sotoren e, erantzuna, eh, dena den beste bestelako gairik e, izan zen, bueno, ba, berriozarko gaiak, aktualitate gaiak, denetarik izan, izan zen e, bazkari horretan, ez da, peio? Bai, bai, akina, adibidez, orain entzun denen ditugun bersoetan, ba, aipatzen da Pampi Maiaren, Pampi Maiaren da, bi e, berso bi ikasle aita mhm. eta momentu o, bai, bazkari horretan zen egon, ba, Argentinan dagoelako, epan, pi, pan, pan, eta hortik mm -hmm. zuten punta eta gainera papi oso bersozalea da, oso zaguna, oso, oso animatzailea, eta, eta bueno, <laughs> bai, izpiri izan zuten bersolari. Saltxa guztien e, eh, perexila, bai, hemen e, berri ozarrien, eta bueno, ba, oso pertsona maitatua, eta intzuzen ere, ba, haren omenezko bertsoak entzunen eh, ditugu orain zortziko handian. Eta bersotan ari ginela, pasatu denera guazen. Manesor zegon guri entzuten, manes zegon guri aitzen. Telefonoa pipipi, pipi, entzun dugu tonuz ozen. Seguru aita izango zula Argentinatik handeitzen. Aita deitzen, ario da bertara joan da, ta manesek orain telefonoa hartu nahi luke presaka leku guztitik bersotarako zeirakasgai galanta izjoko polita da pipipi pampi argentinar pampa Zubezelako artista baten soñera nahi dut erori. Jo metafora elegantea, atera zaizu hain ongi. Pampik bidali dio mezu bat, eta jartzen zuen hori, ez lotxatuta eman egurra, terrerosi sotori. indartxu dago, erriko berso eskola, doinu herrima itz neurtuak, oiek badute kontrola, baina panpikin zurla saiegon, suabe, suabe, ola, seguru asko internez bidez. Gubi hilatzen dagoela Hortxe beraz, e, Pampiren omenez eh, egindako bertso hoiek eta eh, aipatzen genuen ba, aktualitate gaiak eta lakoak ere jorretu izan zirela. Eta... Bai, komentatu nahi dut, e, azken bertsoaren bukaeran aipatzen du, ba, interneten bidez eman zela eman aldi horretik mm dio parsaldariak, ba, agien pampi, ikusiko zuela, da, bai, eh, e, eguzkiplaza.net guegunean, eh, eh, hor e, zuzenean eman baitzen eman. Eta horretan egin gindela, pues, e, telefono gotxan zun zen, eta norena telefonoa eta <laughs> Eta, ba, berela Julio Soto katera punta horri. Eta, bueno, aktualitateko kontu bat atera zuen, atera, atera zuen, horren entzunen dugun bezala. Entzunen dugu beraz. Tapampi utzi zagun pakean, Segi dezarla abian, Talen persotan ari ginela persoz arian, arian, Alkate ari telefonoa, isilik lizun aspaldian Tanatorio iratxekoak izango ziren agian Tanatorio iratxekoak izango ziren agian Horrexen kontra herrian barna Piskat Zabalduz Orroa Orgutsi barru Egon godira Ilkutsa eta il Zorroa Etzazu pentsa Alkatea denik Tipo handita Arroa xabila da gaurtik aurrera Bai alkate Makabroa Xabila sahaba gaurtik aurrera, bai alkate makaroa. Ta egingo ditu gero konjuro batzuk pelarle horretan, abrakadabrakadabra, abra, abra piztiak bere obretan, eta jendea protestan bizi, eskakizun gogorretan, hildakoak ebaiez berpiztu tanatori horretan. Hildakoak ebaiez berpiztu tanatori horretan. oriotik abiatuta, hor zeruan joia joaz goia, hildako eri joan azaie, jada beraien sasoia, hori da hemen gure bizitzan, idatziriko kidoia, baina xabila ez dalkatea, baizik ta alkate oia, baina xabila ez alkatea, baizik ta alkate oia. Bueno, eta natorioa, politika eta pixkate denetarik eh, aipatzen zen eh, horretan, eta mm, bestelako gaiak ere jorretu zituzten, ez da eh, peio, ba, Euskara Bidea eta lakoak ez? Bai, bertan bazen zen eh, Euskara Bidea erakundeko teknikari bat, eta hori aprobetsatuta, pues, horretan ere sartu ziren. Mm -hmm. e, aipatu nahi hemen, azkeneko bersua, aipatzen dela alkatea, alkate hoia dela, mhm. ba, hori azaldu behar da, e, ostiralean, gara aldizkarian eta larun batean bertan e, berri aldizkarian agertzen zela informazio e, falsu bat, non agertzen zen Xabilasa e, eh, alkate oia bezala, eta horri zioten punta aborriko Horri bai, bai, asira baten enuen ongi ulertzen, baina. Bai, hori da kontua. Eta, bueno, bai, eta hartuan pasenturen ditu orain e, Euskara Bidearen gaineko Entzunen dugu beraz. Bi maite minuskulaz, ta adiskideak, kargu hartzeak beti, aukera libreak, badut konponbidea, ideiak nireak, zuzendu behar zion euskara bideak, zuzendu behar zion Euskara bidea. Euskara bideakin diote batzuek jotzen ditu bazterrak, jotzen ditu goiek, hortikan begirada, zorrotza mikerrek bide okerra duen erakunde batek bide okerra duen erakunde batek Nik esan duzun hori ulertu nahi nuke edo orokortuta guk nahiko genuke. Zer da bide, oker bat ze berso ilustre, berriro esplikatu beharko zenuke. Berriro esplikatu beharko zenuke. pertsonal ta baita nirea hau da nik esplikatu nahi nuen idea ze zorrotza dugun bai ai julio kidea Euskara da bidea, ez Euskara bidea Euskara da bidea, ez Euskara bidea oso bertso politiak eh, zortziko txikian, e, eta, bueno, hasiak dira, ez, eh, bata besteari zirikatzen, eta horrek jarraituko zuen. Bai, adin kontuarekin, eta hornako zekin aritu ziren, ba, elkarri mokoka. Mhm, ba, bere asentzunen dugu orduan, e, nola aritzen diren mokoka eta elkarri zirika Julio Soto eta Xavier Terreros. Ups zen zenuen gazte zinenean Gustora ibiltzen intzen erriko kalean Zartzen joan zara denbora joanean Baina gazten inago aldudan enean Gustora biltzen nintzen, bena eta gora Baina klaro pasatu zitzaizun den boran Hori julio erratea orain txe asko da Nik ere zartu nahiko nahi nuke gerora Baina orain dik pixkat nahi nuke izan gazten Ta segide zazuzuk izaten hain praste Eske Xavier Terreros zartzen zoazte Segi zazu sasoian zuk alduzu narte Gero joan gozaizu gaur duzun indarra Barduan izango da ere zori txarran. Moten duko zara zu naiz zaren azkarra. Baina erakutsiko dizuk nik bizkarra. Zuk, bu, zuk duzu upene botatzen. Ez nuke asina hainik zerebrua galtzen Zartzen bat joaten da eskuineratzen eratzen Igual bozkatzen eta botua eskatzen Hori iritsi ezkero jo batekin Hortarako fidatu zaite Juliorekin Bai, Bai, politika, politika kontuetan sartu ziren eta e, jaso ez nuen, edo entzunen ez dugun kopla batean, e, sotok, e, sotok saietu zen komunismoa definitzen. Eta mm -hmm. kopletan komunismoa definitzen ez da lan erreza eta hasi zen. Ba, komunismoa, mm, komun, mm, komun garbia, ez, ez, ez, bueno, ja, eta... Egero, pues, e, molde horretan segitu zuten orain entzuren dugun bezala. Ba, elkarri segitu zuten definizioak egiten eta oza, e, eh, eh, definizioak bai. entzun duguna bezalako <laughs> defini, definizioak egiten. Bai, eta beti umorearekin entzunen dugun bezala. Bai. Iluditzen zait ongi ez doala hori ez ongi gu ez goaz ta erantzuna torik nola kontrolatzen da funtzionatzen duen. Ze galdera xelebreak egiten dituen, erantzun keztuzu ez dio inporta, oso zaila delako zure galde sorta. Galdera zaila eta erantzunikan ez, Komunismoa zer den azaldu mesedezka, orain hasi behar naiz berriz galdezka. Ez dut erantzun nahi horren ere protesta. Zer da kontsumismoa ta esan hitz bitan? Kontsiren goitizena, zerrian birritan. Poema liburu bat iratziko duzu. Nik dio banari zuk egin kasu. Zer da anarkismoa hitz bitana zaldu? Anaren arkoa hori da, hori ez dakizu. Bueno, entzuten genituen ze definizio, sasi definizioak edo horretan eh, utziko dugu. Eta ja bukatzeko, ba, agurra entzunen dugu, ez? Bai, bukatzeko eh, berso goak, amarreko hondian mhm. -hmm. emantakoak, eta mhm. ea horrekin e, bukatu zen saioa. Gainera, e, sotok gion zornozara, mhm. orduan, e, gure retik atera eta garretera hartu eta ara joan pri izan zuen ba, berso afari bat eh, egitera. Osongi, ba, e, agurrak eh, entzunen ditugu amarreko handian. Naiz mendetako bihurtua den Euskaldunaren Morontza Naiz eta nasten diren Hemen tristura eta poza Segi dezagun gure bidean Takaren aren ez lotxa Herri humila, herri langile Herri zurra, zorrotza Sekula ez da isilduko ta Euskal indigenen osa. Larai, larai, larai, larai, Euskal indi jene brotsa. Lehen gertu zeuden ta orain zeinen urrun tristuraren ertzak, Gauza garriak eskuragarri bihurtu dira ametsak. Berriro ere, etorri algara nahi badu jendetzak. Biotz biotzez eskerrik asko, plazer handi bat niretzat. Berso kantuan jardun izan azurekin eta zuentzat larai, larai, larai, larai, zurekin eta zuen za. aipatzen zuten haiek eta guretzat ere peio plazerra izan da, hemen e, bertsoak e, eta zurekin aritzea, beraz, e, eh, mil esker gurean izateagatik. Mil esker zuin. Eta urren gorarte. Bale, aio bai. Aio. Eta guke aurrera eginen eh, dugu FMko egun puntu sortzian hementxe daukagu jada Josu Jimenez Maia literatur e, eh, bagomendioa egiteko. beste literaturaz mintzatuko gara oraintxe bertan eta horretarako hementxe daukagu jada Josu Jimenez e, Maia, Kaixo Josu egunon baita zuri ere. E, gaurkoan Cornelia Funkeren eh, liburu bat ekarri diguzu. Bai, Cornelia Funke oso egile interesgarria da Alemania raberau, eta aurreta gazte literaturan eh, idatzi ditu ba, lapurren burua eta tinta bihotz bezalako liburu gogoan garriak mhm. e, eh, niri biziki gusten zeidan egilea da e, beste hizkuntzetan sekulako fenomenoa da Cornelia Funke, Cornelia Zes idatzi eta mhm. Funke karekin idatzi eta Eh, interneten jarrita hamaika likutan agertzen zaiz, mm agertzen zaizto, eta, bon, ba, hori gontan, e, rekles edo arrizko aragia izeneko liburua proposatu nahi nizueke. Mm zer, zer kontatzen dugu liburu honek? Bon, ba, e, arrizko aragiak izenak berak salatzen duen bezala, ba, hor badaukagu protagonista bat, e, ba, aragia eh, arri bihurtzen zaiona, ez? Mm -hmm. Rekles izeneko nobelak baditu iaia irureun hurri alde. E, eh, berez, e, eh, amasei urtetik e, eh, gorako endako guztiz komenigarria den liburu da. Mhm. Baina, itortu bat dut, e, amala urteko gure semea, engantxatu zera izugarri, mhm. engaiatu zen izugarri honekin, ordon, batzutan erten den laik eh, esaten denean ba, zein adinetatik goik Go, go, zea, eh, den eh, egokia liburu bat izan daiteken liburu bat hoi ba erreserbatzen baitekin behar da hartu, ez? Nik uste dut horrele mm. badaudela mito asko eta kontu asko. Izan ere adibidez e, liburu hau nik uste dut egokia dela ba olako historia luze, mamitsu, aventuraz betea, gustoko duen edonoren zat. azkenean bakoitzak irakur dezake nahi duena, ez? Nahi duen hori eta eta askotan etiketak jartza ere, ez, ez, ez du zentzuan dirik. Bai, gero egia da, ba, aurreta gazte literaturan etiketapean e, e, saltzeak, e, ba, errazten dio liburu bati e, institutetako ibilbidetan sartzea, ez? eta horregatik askotan ba, bueno, ba, argitaletxeek egiten dituzte ba, ba esfortzuak eta leginek adibidez orain gontan elkar argitaletxeak eh, egin zuen bezalakoa liburu hau ez da urtengoa, iazkoa da mhm. eta hor e, ba, alegin polita egin du elkarrek uh benetan oso liburu bai. hori bera, hori bera begin artean daukagu entzuleak igual e, zera irudikalezak esaten balima diot ba mm, olako e, tapa dotore eta beltza eta zilar kolorezko e, idazkerakin mhm. eta harri txurazko aurpegia duen ba, protagonista bat agertzen dela mhm. portadan. Eta gainera, eh, esan behar da, ba, Cornelia Funkek e, liburuak idazteaz e, landarat E, marrazkiak ere egiten dituela. Ah. Eta oso, oso obra txukunak dira, oso obra zainduak ez bakarrik regles edo eh, arrizko aragi izeneko liburu hau, baizik eh, aurrekoak, laipatu joan beste horiek, ere bai ez lapurren burua eta tinta bihotz. mm -hmm. Lapurren burua niko gogoan daukatu, Venezian kokatutako historioa da, eta ba, hor tintaz egindako marrazki zoragarriak e, agertzen dira, eta ba, benetako eh, lusu bat, ez? Horkitzea horlako zerbait, ez, ez ba, arte, e, artelan osoa delakoz, ez bakarrik e, aldetik, baizik baita marrazkien aldetik, ere. Mhm. Eta idazkerari dago kionez, erraz irakurtzen den liburu alda? Bueno, egia esan, Cornelia Funkeren liburuak berez e, dira. E, erraz irakurtzen dira, irakurlea harrapatzeko diseinatuak daude nolabait, bino neri regles hau eintzaita horrekoak, baina pixka bat mm, gaitzagoa hasiera batean behin ipein. Egia erran, lehenbiziko berroita mar horriak e, e, harrapatuta, ba, e, ze irakurrita harrapatu nindun erabat, eh? Ba, mhm. berez e, aitortuko dut egon nintzela libura usteko ostorian, <laughs> e, eh, libura lehen arestiarran duan bezala ezpaita laburra, zoixe, bino berroita marrori aldeak irakurrita, ba, ba, arrapatu nuen, ze, mhm. gainera bukaera bukaera arte eusten dio erritmoari, ez? Hombre, egia esan, ikuspuntu narratibo batetik edola, eh, asko irakurria den baten batek esan dezake, jo, eh, hau, hau azken finan da, ez nola esan, ez? E, remake baten remakea, ez? Ba, esateko esan, Begira, protagonistak de, bi, bi mutil dira, deitzen da, Will eta Jakob, joe, grin anaiak. Mm -hmm. ba, Wilhelm eta Jakob. Taka. E, grin Bero Gero, agertzen den mundu paralelo magiko hori, jo, hori ere ez da gauza berria, ez? gero, egia esan, jo, ba, ba ni oso gustu erakurri nuen bukaera bukaera arte. Eta esan behar da, ba, Euskaraz e, goxo ongi Euskaratua e, txukun e, dagola e, Euskaraz, eta ba, horren, horren adirazgarri, nahi nuke liburuaren e, irakurri, mhm. ba, pixka bat, ba, hola, lortzen baldin badugu baten bat, e, ba, baten batengan ba, e, piztea interesa, Ba, Beronazten den. Aurrera. Gauaren arnasa, piztia baten gisa apartamentuan barrena. Ordulari baten tikitaka. Egurrezko olen kirrika, Jakob bere gelatik atera zenean, dena zegoen iuntasunean itota. Baina Jakobek gogoko zuen nago haua. Azalean sentitzen zuen haren iuntasuna, promesa bat bezala. Askatasunez eta arriskoz josiriko beroki bat bezala. Kanpoan izarrak zurbil ageri ziren, iriko argien dirdirak irentsita. Eta apartamento handia amaren tristura itogarriak betetzen zuen. Ama etzen esnatu Jakob haren gela sartu zenean, Ezta kontu handiz gau maiko tiradera ireki zuenean ere. Antxe zegoen giltza. Amak lotarako hartzen zituen pilulen ondoan metalaren hotza esku aurrean sentitzen zuela, izuli zen Jakob korridure ilunera. Ja, mila pista, bai, bai. pista pilo bat ematen bai, dizu, ez? Arrepatzeko moduko hasiera bat. Ja, esaten dizu, jo, eh, giltza metalezkoa zen, ez? Esku aurrean hartu zen, ja, taka metala. Mm ja, pista bat ematen dizu, ez? Amak eh, hartzen zituen e, pilulen ondoan, E, eh, bazegoen e, eh, giltza, jo, giltza topikoa da, ez? Giltza topikoa da ba, beste mundu magikora pasatzeko, mm -hmm. eta mhm. Gero badakizu pilulak hartzen dituen ezkeo, ama ez dela esnatuko, ez? Mhm. Eta gero, ba, ze deskribatzen duen, hori, ba, nora den, ze sentitzen den gauean, eta... Eta nik uste dut, ba, ba bueno, hori, lehenbiziko, atalaren lehenbiziko zatia bezik ez dut irakurri nahi izan, mm -hmm. baina, bueno, ba, nik uste dut, eh, udazken eta ze azaro euritsu honetako arratsaldetan ba badakigu ze irakurri ba har dezakegu Cornelia Funke honen arrizko aragia e, eh, eh, eh, ez da berri berria baina nik uste dut bueno, ez du, ez du zertan gozarria ederki ba gomendi horrekin gelituko gara Josu Jimenez Maia mi esker beste behin ere gurean izateagatik eta urrengo astera arte bai mi esker agur Eta gu, aurrera egin beharrean agur esanen e, eh, dizu egun, datorren ostiralean hementxe izanen gara, bederatzietan eh, puntxu puntxuan, eta goizeko amarrak arte FM-ko eun puntu sortzian txintxoak, txintxoak izan, eta ostiraler arte, aio!